كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zatim, kao što je Ibn Kathir ima običaj da kaže, nastala je 16. godina. Ove godine je Sad ibn Bevekas ušao u Nehr jedna od dva grada gdje je Kisra boravio, a bila je e, sa zapadne strane Deđli, to jeste Tigrisa. Sad je ušao u Zulhidžetu, kažu 15. godine, drugi kažu da je nastala ova, bila 16. godina, Allah najbolji zna. Na sve strane je poslao izvidnice i svoje konjice i nikoga od vojnika nisu našli, nego su skupili nešto otprilike stotinu hiljada ratara i seljaka. Pa je onda napisao Omer Radila Anhu pismo, pita ga šta da radi sa njima, odnosno kako da, kakav stav da zauzme prema njima. Pa kaže Omer Radila Anhu Arla, oni koji ne budu se borili protiv vas, a nađu se u svojim naseljima, ostavite ih. A one koji, koji budu bježali, zbog toga što su vjerovatno bili unutar vojske ili su krivi, pa, se, pa ih kaže sustignete, onda radite sa njima šta hoćete. Kaže nakon toga sad ovih blizu 100.000 seljaka ili ratara, zemljoradnika, pozvao u islam, oni su odbili islam, ali su prihvatili da plate džiziju. Tako da sa ove strane, dakle zapadne strane Tigrisa, pa sve do nastambil zemalja Arapa. Joj da ovdje. Jel de? Hoću ja ti? Kaže, nije ostao niko, a da nije plaćao da li džiziju, da li harađ, osim, dakle, stanovnika Nehrašira koji su se e, ulogorili, odnosno koji su se sakrili za zidina i nisu prihvatili dakle, ni jedno od tri stvari, niti islam, niti džiziju, odnosno treću stvar s prihvatu jeste borbu. Kaže, pa su postavili, Ibn Ketir kaže, postavili su katapulte i oklopna vozila, odnosno oklopnjake, kako su on tako nazivali, pa je, kaže, i Sead naredio, Sead Ibn Abi Bakas naredio da se također napravi 20 katapulta. Zatim je okrenuo prema Nehreširu, a onda naredio da se Nehrešir gađa. Međusije se zaklile vatrom da neće napustiti Nehrešir, ali Allah subhanahu wa ta'ala i je dakle, ona obznanio drugačije, to jest da su slagali, pa ih je Zehra ibn Huveje, dakle, on koji je podvodio, predvodio Sada u vojsku, pobjedio i to nakon što je bio pogođen jednom <coughs> strilom. Nakon toga je dal iz ljutnje ili srđbe, onaj, on odlučio da svojom vojskom uništi Nehrešir. Međutim, oni nisu također s druge strane mogli da trpe e, izolaciju. Do te mjere i toliko vremena je potrajala izolacija da su jeli pse i mačke. Kaže, pa jedan od njih stao na zidine, ne, zidine Nehrešira i rekao hoćete li, odnosno kad će, kad će vam biti dosta? Hajde da vam dadnemo ono što je do tigrisa, pa do vaših brda, a da ostane nama sa naše strane Tigrisa do naših brda. Kaže, pa je Ebu Mukrin Lesved ibn Kutbe progovorio riječima Perzijanaca, ne znajući šta govori. Jednostavno, Allahu jezik pokrenuo da priča. Kaže, tog trenutka su se svi razbježali. Pokupili ono što imaju na lađe i bježi pa su muslimani pi, alejhi salam, pa su muslimani pitali ovoga Muhrina, evo Muhrina, šta si rekao kad Allahom ne znam. Kai pa je sad došao Ebu Muhrin, kaj mu, Ebu Muhrin, šta si im rekao kad Allahom ne znam. Nešto je kaj Allah dao da ja progovorim na perzijanskom jeziku, pa sam, kaže, e, progovorio. Kai pa onda jedan od njih rekao, hoćete vam dati sigurnost, dakle da me ne ubijete, pa kaže, muslimani su dali sigurnost. A onda su, kaže, muslimani opko, opkoli, šta je grad, pošli da ulaze u grad, I onda su, kaže, pitali unutra ove koje su zatekli, zarobili, šta je, kaže, bilo? Kaže, kralj je poslao jednog od naših ljudi da se popne na zidine i da traži primirje. A kaže, neko od vas je odgovorio, nećemo odustati sve dok se najedemo, kaže, meda iz efrazirina od te i te vrste tikve. Dakle, mjesto gdje je sakriven med. <laughs> kaže, kaže, onda je ovaj, njihov kralj rekao, teško nama, ovako kaže, samo mogu govoriti meleci na njihovim jezicima. Mi kaže, kažemo, on nam odgovaraju, to jest govore našim tajnama. Nakon toga su Perzijance povukli prema Ktesiforu, Ktesifon, dakle, u, onaj, u Wikipediji tako stoji, međutim, ja sam to nekoliko puta spomenuo se zove elmedain to jest sedam gradova koji su Perzijanci, nastanjeli koji su bili najjači, najceniji gradovi. Muslimani su ušli u Nehrešir, a u Nehreširu nisu ništa zatekli. Dakle, ovi su bili, dakle, sve pokupili ona i pobjegli sa imetkom. Nakon toga Sead je zaposio u Nehreširom i onda mu je neko javio da Jezdeđird sa svojim narodom, sa Perzijancima, je pokupio sve što ima od blaga koje se ne može izbrojati, koje se ne može, dakle, spomenuti i rekao da su odnijeli sve sa sobom. I da ti je ostalo samo, kaže, tri dana da napadneš Medajn. Dakle, te gradove da napadneš, imaš tri dana. Nakon toga, kaže, nećeš imati više šanse da ih sustigneš. Međutim, Jezdeđird, kad je saznao da onaj Sad ide naprijed, on se preselio iz Medajna u Halevan, on smo htio se preseli, preseli u Halevan i nije znao šta će Sad da uradi. Između Sada i Medajna je bio tigris i nije bilo šanse da im se približi. Kaže, pa je Sead rekao, ima li dobrovoljaca da pređu tigris na jahalcama, na konjima i kobilama? Kaže, pa se prijavilo šestotina ljudi pod vodstvom Asma ibn Amra i Zulbasa. Kaže, ti šestotina ljudi, pola je bilo na konjima, pola na kobilama, Pa onda kaže Asim reče, ima li kaže neko ko će prvi sa mnom da uđemo u Tigris, pri ovih ostali da isprobamo i dubinu i kako ćemo da pređemo. Kaže pa se prijavilo 60 naj hrabrih među njima. Kaže Asim, šta vam je ljudi kada za sebodite, kaže kapice vode, ovo je kaže ništa Allah, odnosno Allahova stvorenja. Kaže, oma kane lesin temute illa la kitaben muanđala. Nijedna duša neće ga umrijeti, osim što je Allah subhanahu wa ta'ala neće dopustiti. Kaže, pa je prvi Asim krenuo. A onda za njim ovih ostali 60. Kad su i Perzijanci vidjeli, kažu, ludi su, ludi su. Dakle, pametan čovjek neće uraditi ovako nešto. Pa su oni poslali svoje konjanike na obalu da ih dočkaju. Kad je Asim vidio šta će se desiti, kaže Asim njima, čuvajte svoje konje i pružite koplja preko glava svojih konja. I kad se približite, kaže, njihovim konjima, a zamislite koja je to bila pozicija, da oni su u rijeci. I on treba, hajde vas pita nešto, kad plivate, kako izađete gore na... na, na, na... Jel da? Pa jedva, jedva, nije do tvog imena. Ali ti ovdje imaš konja pod sobom, imaš svu svoju opremu na sebi ratno stanje, trebaš se boriš, dolaziš, dakle, umoran i čekate tamo neko je sad se bori. Dakle, nekoliko, dakle, imaš situacija, okolnosti u kojima nije te baš odmah do borbi. Ali on njima, pa mala, ona njihova razmišljanja. Dakle, ovo samo citat koji mi čitamo, mi ne možete se stvarno zamisliti. Kaže on, prušte koplja i kako vam kaže koplje dojde do njihovih konja, odmah im izbijajte oči. Dakle, konjima. I tako se desilo. Kad se popili na obalu muslimani, dakle, odmah su kopljima pošli da izbijaju oči njihovim konjima, dakle, konjima ovih e, Perzijanaca, pa su se, kaže, razbježali onaj na sve strane. Prva, prvi odred koji se e, popeo, zvao se odred straha. Njega je predvodio Asim ibn Amr, a drugi odred Harsa predvodio je Haha ibn Amr radijallahu anhum ajma'in. Onda su Sad i ostali muslimani koji su ostali ovam na obali vidjeli šta se onaj dešava, pa i ostali onih, dakle, 600 što su obećali da će krenuti, oni su krenuti, sustigli na obalu, a onda Sad sa ostalom, dakle, svojom vojskom. Kaže Sad, radi anhu arda, nesta'inu billahu ne tevakir ali. Hasbun Allahu nijam el vakil, wala havlu wala kuvata illa billahi il alil azim. Kaže, pa i onda, kaže, krenuo Sad kroz rijeku i rijeka Tigris ogromna, široka rijeka, ogromna rijeka, brza rijeka, nije uopće, dakle ona je spora, nije uopće za prelaženje, za hodanje po njoj. Kaže, Sad je bio jedan od onih kojima Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem kad je umru bio zadovoljan sa njima i Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem ga spomenuo među destorcom onima kojima je obećan džennet pa kaže Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem Allahumma ajib da'wate wa sadid ramye kaže Allahu moj ti odazovi se na njegove dove i dakle daj mu da kad gađa da gađa onako kako jel treba da gađa. Kaže pa je Sead proučio ovu dovu i oni su prelazili preko Tigrisa i niko nije od njih stradao. Ni hajvan, ni insan. Osim, kaže, Garkade el Barqija, bio se, kaže, nagio sa svoje žute kobili, pa ga je, kaže, Kaha ibn Amr povukao za ruku i vratio ga gore nazad. Dakle, nije on se nije ugušio. I jednog po imenu, dakle, onaj Malika ibn Amira, E, nešto od njegovih stvari nije bilo dobro svezano, pa mu se otkačilo onaj sa jahalci. On kaže, Allah, gospodar moj, nemoj, kaže, da samo meni nešto kad nestane od mojih stvari. Kaže, pa Allah dao da talasi odnesu prije njega tamo muslimanima. Kaže, pa su muslimani uzijeli te njegove stvari, kada on došao, onim su predali. Što znači da niko od njih nije stradao, pre, prešli su preko tigrsa. Druga stvar koja se dešavala, koju spominje ovdje <coughs> Ibn Ketir, kaže, kad god bi neko osjeti umor, a više se to dešavalo sa kobilama nego sa konjima, kaže kad god bi neka od kobila osjetila umor, Allah te barko tala dao bi joj da dođe na mjesto koje je bilo toliko plitko, odnosno kamen ili nešto stijena, da stane da se odmori pa da nastavi svoj put na drugu stranu. Sve ovo tako što se ovdje kaže spominje, ovo je samo muđiza Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i ono što je Allah subhanahu ta'ala dario njegovim, njegovim ashabima od kerameta. I Dakle, sama situacija da niko od njih nije stradao dovoljno govori o njihovoj iskrenosti onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala i ono čime je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. E, također, onaj koji je ljude bodrio, onaj koji ljude vodio preko rijeke je bio Selman el Farsi, pa je govorio, učio dove Hasbun Allahu ne jamel vekil, kaže Allah subhanahu wa ta'ala će pod pomoć svoje evlije, Allah će istaći svoju vjeru, Allah će poniziti svoje neprijatelje, kaže onaj, osim ako ne bude u, u onaj u vojsci, u stvari bila sada dova, dova pa mi se odgovorio, osim ako ne bude vojsoni koji čini grijehe, kaže Selma njemu, Islam je nov, što znači sve su ovo novi muslimani, oni nemaju grijeha sa, so, na sebi. Kad su muslimani prešli na, drug, na drugu stranu i kad su ušli u Medajn, dakle ove gradove, nisu našli nikoga, Kisra je pobjegao sa svojom familijom i ponijeli su ono što su mogli sa sobom da ponesu od imetaka ali su ostavili mnogo štoštva od blaga, od životinja, od odjeći, od e, posuđa, od zlata, od srebra. Kaže Ibn Kethir, toliko su stvari ostavili da se nije moglo procijeniti. U Kisrinoj hazni je bilo, ali pazite kako se izražava, ja sam sve danas napisao cifru da bi mogu pročitati. Kaže, bilo je tri hiljade, hiljada, hiljada, hiljada dinara. Koliko? biliona. 3 biliona hiljada, halal, 3 biliona zlatnika. Kaže, tri puta toliko. Kaže, uzeli su, prije toga su pokupili što su mogli. Dakle, nije sve ostalo. Ali ovo je ostalo muslimanima, možda čak pola više ili nešto što je približno o tome. Subhanallah. Prva prvi odred koji je ušao bio je odred straha, ketibetul ahval, a zatim je odred harsa. Dakle, pročešljali su sve sokake, sve ulice i onda su došli do bijele palači. Kad je sad došao do bijele palači, osio je tu e, tri dana i nastanio je to mjesto i Ivan, dakle, mjesto gdje ukucajte onaj e, medajn u Wikipediji vidjet ćete kako izgleda taj Ivan Dan, danas on postoje u Iraku, gdje je vladao jezdeđer, odnosno gdje je vladao svaki od njih od Kisri. <laughs> Kad je sada ušao, učio je riječ uzvišenog što u prijevod značenja znači koliko se ostavlja od dženecki, bašči i izvora, koliko se ostavlja od usijeva i lijepih pozicija i blagodati u kojima su oni uživali. Tako smo dali da ih naslijedi drugi ljudi. Zatim je sad prošao klanja osam rekiata oslobađanja, odnosno osvojenja. I kaže, tu je klanjao sad prvu džumu, jer je već nanijetio da tu ostane, i tu je klanjao prvu džumu pred muslimanima. Tu su muslimani ostali sve dok nije krenuo pohod na dželvu, na Tikrit, na Mosul, a onda su, kaže, krenuli prema Kufi. Onako spominjaće, dakle, Ibn Ketir spominjaće sve ta, sva ta osvajanja, sve te bitke. Najviše od stvari koje su našli muslimani jeste ono što je posjedao sam Kisra od odjeće i od njegove krune, njegovih ukrasa. Kaže, pa je sad naredio se sve sakupi na jednom mjestu, čak što više i od zamenitosti što se danas onaj naziva, dakle, onaj e, stari vrijednih stvari. Pa je, kaže, sad prišao jednom kipu, a on je bio, kaže, postavljen sa uperenim prstom prema jednoj strani. Kaže, od, od gipsa, kaže sad, nije ovo bez veze, kaže, postavljeno. Hajde, kaže, pratite, ima li još kakav znak tamo gdje, kaže, ovaj pokazuje, kaže prstom. Kaže, pa su i na tom mjestu našli ogroman imetak, mnogo što šta od dakle, zlata i od srebra i od dragog kamenja, pa su, pa su muslimani ono, kaže, što oko na Dunjalku nije vidlo osvojili toga dana. Između ostalog, tu je bila i kruna od Kisri. A krunu od Kisri, sjećate se kad smo govorili kakva je kruna? Ko je bio od vas na dersu? Teška, visla na zlatnim lancima. Kisra nije od Ivo, nije mogao da je nosi zbog njene težine, nego bi on namukli bi zastor, pa bi on ušao i sjeo pod nju, uspravio se, onda bi ovi sklonili onaj e, zastore, pa bi dakle, kruna bi ostala na glavi, a kad god bi dakle, sklonili zastore, svi bi mu na seždu pali ovi njegovi podanici. <clears throat> Ispred sebe je imao tepih 60 sa 60 podlaktica, to je otprilike 30 sa 30 metara. Isto tako mu je, toliko mu je, bio, toliko mu je bilo i samo prijestolje. Ovaj tepih je bio u stvar prikaz reljefa, izvezen zlatom i sa biserima i sa dragim kamenjem, a na njemu su bile nastane svi dijelovi njegove vladavine sa planinama, sa rijekama, sa blagom, sa vrstama čak i drveća i svega onoga što ima. Kaže, kad bi sjeo na svoje, dakle to mjesto, onako kako sam malo prije opisao, onda bi pred njega izašli njegovi emiri, njegove namjesnici, pa bi svakog pojedinačno upitao o stanju toga, to je, dakle gledao bi u reljef i pitao bi taj i taj sa te i te pozicije, kakva je situacija kod tebe tu i tu. Kaže Ibn Kethir, ovako, dakle, ovakva vladavna i politika je bila dakle, u tom vremenu sasvim ispravna, jaka politika, međutim, Allah te barek ve ta'ala im je sve ono što su posjedovali na tom tepihu nadstan od reljefa, Allah im je samo dakle, tek tako uzeo i dao muslimanima. Sad je postavio Amra ibn Amra ibn Muhrina, od onoga koji će da ubire ove stvari, da sakuplja, A zatim je Zehru ibn Huveju, onako kako se dakle onaj prenosi, e, upitao da vrati jednu od mazgi. Kaže, ova mazga se čudno ponašala, kaže, pa su je doveli da vide šta je na njoj, pa su imali šta da vide. Ta mazga je nosila sve ono što je bilo od vrijednih stvari, a najviše od vrijednoga, ne samo njegove lične stvari od kisere, nego i njegova sablja. Kaže, pa je samo dodao ovamo na blago. Zatim je Selman el-Farisi podijelio na pet dijelova. Četiri dijela je podijelio među osvajačima. Svakom osvajaču je došlo 12.000 dinara. Dakle, svakom osvajaču od konjanika je došlo 12.000 dinara. Vi možete zamisliti koliko je 12.000 dukata, odnosno, dakle, zlatnika. Zatim je petinu poslao sa Beširom ibn Hasasije, poslao Omer radijallahu anhu, a kao muštulugđi je poslao Huleisa ibn Fulana Lesedija. Kaže, Omer radijalahu anhu, kad je vidio šta su mu donijeli, kaže Omer radijalahu anhu, ove su stvari samo od povjedljivih ljudi, dakle ovoliko stvari, odnosno ovoliko blaga da se pošalje, može samo povjedljiv čovjek da ne ostavi ništa za sebe. Kaže Alija radijalahu anhu, ti si, kaže, takav u vladavini, pa se, kaže, počinila, počinio i narod, a da li si, kaže, bio suprotno tome i onim se suprotno postavili. Zatim je, kaže, e, Omer Radilanhu podijelio među muslimanima e, ovo blago, pa je samo komad onoga reljefa pripao Ali, Ali je taj komad prodao za 20.000 zlatnika. Molim, reljef, tepih, ali reljef. Dakle, on je bio ne samo naslikan, nego on je bio izvezen i napravljen. Samo se od zlata i srebra i on kaže bisera i svega onoga što je vrijedno, ali u obliku reljefa, pa je na njemu bilo nastavno sve, odnosno napravljeno, onaj, e, njegova vladavina, odnosno kako nje, zemljam kojim on vladao. On je izbio prostrat. Reljef kakav će drugi biti, drugačiji biti prostrat, da ovdje bar kalafik. Kaže Seif ibn Omer, Omer ibn Hatab je stavio kisrenu odjeću na drvenu, na drvo. Kaže, pa, se gleda, pa je gledao i čudio se i dao ljudima da ljudi vide i da se čude. Kaže, pa je Omer govorio, ja čudna i prolazna života. Također se prenosi da je Omer radila Anhu među ashabima potražio najkrupnijih među njima, pa je vidio Suraku ibn Malika od plemena Benu Modlić. Kaže Hafiz Ebu Bekri Bejheqi u dokazima poslanstva, Kada se stavila odjeća od Kisre pred e, Omera, on je pozvao Surahu ibn Malika ibn Džušuma, kaže pa je pred njega bacio narukvicu onako kako mu je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam obećao, Kisre ibn Hurmuza. Kaže pa je on stavio na svoje ruke, a one su prešle laktove, dakle toliko su bile onaj veliki. Kaže hvala Allahu, ali se kako Omer, mislim da će se shvatiti. Ajde, pustit ću do kraja da ispričam, da prednesim predaj. Kaže hvala Allahu, koji je dao da narukvice Kisre ibn Hurmuza se nađu na rukama Surake ibn Malke ibn Džušuma Beduina od Benu Mudlidž, Beni Mudlidža. U drugoj predaji kaže ovako, Usama ibn Zaid Lejsi prenosi od Kasma ibn Muhammeda ibn Abi Bekra, kada je Sa'ad ibn Abi Bekas je poslao na dan Hadisije Omeru sa kisrinim blagom njegovu sablju i njegove, on, njegove ove, narukvice i njegova, njegov nakit, njegovu krunu i njegovu odjeću. Kaže, pa je Omer pogledao ljude, a među njima je najbio krupniji Suraka ibn Malik ibn Džušob. Kaže, ja Suraka, ustani, obuci ovu. Kaže, Suraka, a bila mi je želja. Kaže, pa sam ustao i obuku. Kaže, hajde. Kaže, pa sam krenuo. Hajde se, kaže, vrati, pa sam se vratio. Kaže, Omer, beh, beh. Što bi u nas bilo... Dakle, u našem jeziku to se moglo tako prevesti, prevoda nema. Kaže, Iarabij, vidi kaj beduinčića. Beduin od Beni Mudliđa kako nosi, kaže, odjeću od Kisre Ibn Hurmuza. Zašto je ovo uradio Overadeano? Da ponizi. Da ponizi, poslije što on reći, iščitat ću taj citat, da ponizi, da pokaže da ne postoji vrijednost ničega dunjaločko, da će sve proći. Iako je ovaj Beduin, što je Suraka ibn Malik bio radi Anhu Erla, koji nije imao ništa, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije toliko godina mu obeću kad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bježi odakle. Iz Mekke kaže Malik pusti nas kaže obećaj ti nešto kaže obećajem ti kisrene aj narukvice zlata kaže ti mene obećaješ ne kaže i onda kad je potonuo u konj kaže Muhammede de mole Allaha nek me izbavi iz ovoga pa to tri puta sjećat se u Siriji kaže Omer skidaj to sa sebe i kaže pa sam skinuo. Kaže Omer radijallahu anhu, radijallahu anhu, gospodaru moj, ti si ovo uskratio svome poslaniku i svome vjerovjesniku, a bio ti je draži i plemeniti od mene. Pa si, kaže, uskratio Ebu Bekru, a bio ti je draži od mene. Pa si, kaže, počastio mene ovim i dao si mi, a ja se, kaže, utječem da bi ovo, kaže, učinio samo da bi me zaveo. Dakle, Omer se bojao da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala nije dao vlast nad tim da ga ne, ne bi to blago zave, zavelo. <clears throat> Zatim događaj na dželvi, odnosno bitka na dželvi. Kad je Kisra, to jeste Jeđedar ibn Šehrijar, pobjegao iz Medajna u Halevan, organizovao vojske, organizovao Perzijance, svoje pomagače, ono što je ostalo njegovi vojski, da se sakupe, a bio ih je veliki broj. E, odredio je Mehrana da vodi ovu vojsku, a Kisra je se zaštitio u Halevanu. Između njega i muslimana, dakle, ostalo je malo i prostora i vremena, jer znao da, će, da muslimani neće stati. Kaže, pa se ovdje vojske njegove stoličile, odnosno postavile velikim brojem i također sa velikom opremom, a onda je Saad odlučio da dželvu opkoli, pa je poslao Omer radano pismo i kaže mu, dakle, takva je takva situacija, Kisra se ponovo, Kisra ibn onaj, Šehrijar se ponovo sprema, uh, Jezdžer ibn Šehrijar se ponovo sprema za bitku. Kaže Omer radila Anhu, pošalji svoga brata Hišama ibn Utbu kao vođu vojske. Pošalji ga Kisri a nek vojsku predvodi Alik Salamun Flavrka, nek vojsku predvodi Kaha ibn Amr. Neka desnu stranu pravi Sad ibn Malik, a lijevu stranu Omer ibn Malik, a prethodnicu koja će prethoditi čitavoj vojsci neka je predvodi Alik Salamun Rahmatullahi Barakatu, Amr ibn Murra el Džuheni. Kaže, pa je Sad uradio onako kako mu je rečeno, pa je poslao veliku vojsku sa 12.000 muslimana, odnosno vojnika ili boraca. Od <coughs> najpoznatijih, od muhađira, i ensarija, i glavešina Arapa. Ovo se desilo 16. godine u mjesecu Seferu. Međusije su, dakle, se našli na mjestu Dželva, iskopali su Hendek, to jeste onaj, kako što, kao što je to bilo običaj njihovog ratovanja da iskopaju kanale, odnosno e, da se zaštiti, kao što je Selman Farsi rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam Perzijancu, inače običavali da iskopaju velike trenše, odnosno kanale, da im vojske ne mogu prići. Kaže, pa su iskopali onaj veliki hendek, a onda ih je Hašem ibn Utbe opkolio i niko od njih nije mogao izaći. Međutim, došlo je do 24 jaka pohoda i bitke između muslimanske i međusijske vojske. Kaže, jednom prilikom je Hašim ustao i obratio se muslimanama, postakao je na borbu i rekao da se oslonje na Allaha te bareke ve ta'ala. Kaže, kad god bi Perzijanci dali riječ ili postigli kakav ugovor sa njima, oni bi ga razvrgnuli. Zaklinjali bi se, kaže, vatrom da neće niko od njih otići sa ovoga mjesta, sve dok ne unište nešto što se zove Arapi. I vi možete, dakle, iz ovih riječi koji Ibn Kethir, dakle, Ibn Kethir je živio prije vas koliko vijekova? 7-8 vijekova. Dakle, ovo što se dešavalo tad, prije 14 vijekova i ovako kako se prenosi, ista je teorija i danas, kod Perzijanaca, odnosno kod Iranaca, da je njihova jedina želja da onaj se liši svega nešto što se zove arapsku. Kaže, do te mjere su se bitke vodile da ni, jedna, ni jednoj strani nije ostala ni jedna strijela. Niti je ostalo jedno koplje zaoštreno. Dakle, to koplja se istupila, strijela se potrošile. Kaže, pa je Ka'a Ka ibn Amr među muslimanima ustu i reku. bojite se, kaže vi ovoga što ste do sad, kaže, vidjeli. Kaže, bojimo se, mi se umaramo, oni su, kaže, utvrdama. Kaže, ka, ka, Ibn Amr, nemojte se, kaže, bojati, sad ćemo mi kad njih ponovo napast. <laughs> Kaže, Amr Ibn ka, ka, ja ću, kaže, prvi, a vi za mnom. Ali, kaže, problem bio što on brzo nestu. Pošto se spuštat noć, muslimani se ponovo prepali. Sve dok nisu čuli kaka ka, Ibn Amra, kako govori, evo mene na njihovim vratima, hajte ovamo. Dakle, prešao je Hendek, prešao je kanal i stao na vrata utvrde i kaže, hajte ovamo. Žabi što je noć. Kaže, među tim, dakle, muslimanima i onima koji su stradali u tim bitkama, bili su poznati Tuleha el Esedi, Amar ibn Ma'ad el Kerbi, Zubedi, Kajs ibn Mekšu, Hidžar ibn Adi i mnogi drugi. A Tuleha el Esedi je onaj koji je, dakle, se pripisivao vjerovjesništvo nakon Muhammeda sallallahu alaihi veselem. Kaže ovo muslimani, evo vaše kaže, vođe na vratima Hendeka i kad su kaže, čuli to Perzijanci, uhvatio je strah jer su znali da ne mogu, dakle da ne mogu pobjeći muslimanima. Kaže, pa su onda razbježali se na sve strane. U ovoj bitci muslimani su dakle, izvojevali bitku, a poginulo je opet oko stotinu hiljada Perzijanaca. I potom je dobila ime Dželvaa. Kaže od imetka, od oružja, od zlata, od srebra su mnogo što šta uzeli kao plijen. Hašib ibn Utbe je poslao Kaka ibn Amra da prati ono što je ostalo od Kisre njegovih vojski, pa je, kaže, zarobio mehrana, a onda ga je lišio života. Od njih je pobjegao Feruzan, jedan od vođa, a oni su kao dakle, muslimanstvo zarobili mnogo robova i stoke i mnogo što šta od plijena. Kaže Šabi, imetak koji je zarobljen bilo je otprilike 3 miliona zlatnika. Kaže pa je podijeljeno 6000 zlatnika svakom od njih, dakle svakom od ovih vojnika, od o, boraca. Znate li kako se dijeli plin? Konjanik i konj dobivaju dva udjela, a pješak bez konja dobiva jedan udjel. udjel. Podijelu je vršio Selman el Farisi radijallahu anhu, a zatim je Saad poslao petinu sa imetkom, sa robovima i sa onaj e, životinjama koje zarobili sa Zijadom ibn Abi Sufjanom i Kudavom ibn Amrom i Ebu Muhrem Lesvedom. Kad su došli kod Omera, Omer pita Zijada ibn Abi Sufjana kako se desilo, šta se desilo, pa je, kaže, Zijad, a bio je riječit kad govori, znamo da sažme da lijepo priča, pa ispričao to lijepo, Omer kaže, Omer radijallahu Anhu, Kaže, Zijade, bil ti smio se popiti na mimber, pa da to kažeš ostalim muslimanima. Kaže, u Medini ne postoji nikog koga se bojim kod tebe. Ako se tebe, kaj ne bojim tebe, ovo smijem pričati, smijem, kaže i njima. Hajde se, kaže, popni. Kaže, pa je se popeo na mimberu i održao, odnosno govor, obratio se u hudbi i ona je prenio muslimanima kako se desila ova bitka na Dželvi, odnosno kako su pomakli se još za jedan grad ili jedno, jedan, jednu regiju ovaj, od, eh, od Perzijana, samo kako su protirali Kisru eh, Perzijanca. Kaže, kada je spomenuo, između ostalog, šta se sve osvojilo i koliko se osvojilo, zaplako je Omer, Abdurrahman, Minouf kaže, šta, zašto plačeš Emirul Muminin? Kaže, tako me Allaha, onaj, ne, ne plačem zbog toga što se treba u situaciji zahvaliti, nego se bojim kad se ovo sad, kaže, među vama sve podijeli. Vi ćete, kaže, jednim drugima zaviditi, mrzit ćete se, a onaj, ja bi, kaže, najviše volio da se ovo podijeli, a da niko nikome ne, za, ne zaviti. Kaže, bitka, odnosno, jel, osvajanje Anđelve je bilo u Zulkadetu od 16. godine, a između, dakle, ove bitke i osvajanje Medajna je bilo otprilike neki devet mjeseci, kao što prenosi Ibn Džarir, rahmehullahu ta'ala. Nakon toga je došlo osvajanje Halevana, a malo prije sam spomenuo da je u Halevan pobjegao ko? Kisra. Dakle, on je bježao iz grada u grad. Herakli je to davno shvatio. Herakli je odmah otišao daleko. Ošao gdje u Konstantinopolje, današnji Stambol. Ali ovaj, jezdiđerd Kisra nije htio. On je iz grada u grad dakle, doživio, pazite neko, nešto, šta znači doživio toliko onaj, poraza? Dakle, svako malo poraz, svako 3, 4, 5 mjeseci poraza. Kad se završila dakle, ova bitka, Hišam ibn Utbe je ostao u dželvi po naredbe Omera ibn Hataba, a onda je naredio Saadu da Haha ibn Amr krene na Halevan, a odredio je da onaj odredio je da, odredio da se ostavi neko kao namjesnik među muslimanima. Mehran Razi malo prije sam rekao da ga je onaj e, zarobio Haha ibn Amr, a da je Ferezan pobjegao i kad je došao do Kisre obavijestio ga šta se desilo u Dželvi, on je, kaže, onaj, odlučio i nakon toga što je izgubljeno oko stotinu hiljada vojnika, odlučio se da onaj bježi dalje u sljedeći grad. Emira Halevana je postavio Husreva Šenoma. Kaže, pa je Kaka ibn Amr došao i pozvao ga na dvoboj, pa je savladao Husreva ibn Šenoma, odnosno eh, Husreva Šenoma. I nakon što je ovaj pao, njegova vojska nije mogla ostati, pa su muslimani osvojili Halevan, savladali su onaj i ovu vojsku. Nakon toga dolazi osvajanje Tikrita i Mosula. Vama je to danas, ti su vam danas gradovi poznati. Kada je Sead oslobodno svojio Medajn, dopra je do njega vijest kako su stanovnici Mosula i Tikrita se sakupili oko jednog čovjeka po imenu Antak. Kaže, pa je Sead napisao Omeru šta se desilo u Dželvi i kako se Perzijanci ponovo spremaju oko Mosula. Kaže, pa mu je Omer napisao knjigu odnosno halalte pismo i da treba prijemiti vojsku protiv Antaka i Perzijanaca. Da vojsku predvodi Abdullah ibn Muatim, a da na početku, dakle na vrhu vojske stavi Rabia ibn Elkela Efkela Elgazija, a na desnoj strani Harsa ibn Hasana Zuhelija, a na lijevoj strani Furata ibn Hayana Lađelija, a da pred svima njima ide Hani ibn Qais, da kojim su predvodi Arfeđa ibn Herseme i da Abdullah ibn Muatim predvodi tu cijelu vojsku koja je brojala 6000. Pa je on, kaže, dvojio 1000 pa je poveo samo 5. Halalte 5000, a dvojio 1000, poveo sa sobom 4000. Kad su došli pred zidine i utvrde Mosula i Tikrita, on je znao da se među tim utvrdama zajedno sa njima nalazi plemena od Arapa, od Ijada, Tagleba i Nimra. Kaže, pa su im ponudili nakon što su je opkolili 40 dana, Abdullah ibn Mu'atim ih je ponudio da pređu na stranu muslimana Arapa. Pa je, pa je Abdullah ibn Mu'atim poslao im jednog izaslanika i on kaže, ako ćete prijeći na našu stranu, ostaćete u životu. Kaže, prijećemo. Kaže, ako prijete na našu stranu, mora reći la ilaha muhammed rasulullah. Kaže, primit ćemo islam. Kaže, primite islam i to ćete nam, kaže, potvrditi na sljedeći način. Kad se mi približimo zidinama i mi prouč, zaučimo tekbire, onda ćete vi, kaže, unutra zaučiti tekbire. A ovdje se bili, dakle, u ustoličile opet velike, velike vojske. Kaže, pa kad su ashabi zaučili tekbir, donali tekbire, začuli se tekbiri iznutra. Pa onda ovima ništa više nije bilo jasno. Znali su da šta? Da su to oni. Imaju vojsku unutra, imaju vojsku van. Nego šta? Pa haos. Idemo dalje. I tu je, i tu su muslimani zarobili mnogo što što od plina, da je svakom konjaniku pripalo 3000 u njegovom udjelu, a 1000 dirhema pješadi, odnosno pješacima ili pješadi, kako se to kod nas kaže. Nakon toga dolazi do bitke na Sabzanu, također u Iraku. Hašim ibn Utve, Utbe nakon dželve uh, i naredbe Omera da krene prema Medajnu, došla je, do, dopila je vijest do Sada da je Azijan ibn Hurmuzan sakupi opet jednu ekipu Perzijanaca. Pa je napisao Omer, Omer kaže pošaljiti vojsku koji će predvoditi Dirar ibn Hatab. Kaže pa je Dirar ibn Hatab, Hatab iz Medajna krenuo sa vojskom koji je predvodio sa njim zajedno Ebu Huzeyl el Esedi. Pa Ebu Huzeyl el Esedi krenuo pred vojskom onaj i samo što su Perzijanci čuli za njih nisu više imali snage da se onaj bori. Ezin ibn, odnosno zarobio je Ezina ibn Hurmuzana, a njegovi prijatelji su pobjegli. Ebu Zeil ga je onaj lišio života i to pred odmah na početku i ovi ostali nije im bilo dakle, šanse da se suprotstave muslimanskoj vojsci. Jer to u to očinom vrijeme da dok pobjedi vojskovođa da se bitka je završavala. Zatim osvajanje Hrhisije i Heita iste ove godine. Ibn Džerir kaže Kad se Hašim vratio sa Dželve u Medajn, stanovnici Džazire, to jeste ostrva, su se bili već organizovali da opkole Hims i da se bore protiv Ebu Bejde i Halda. I to u vrijeme dok je Herakl bio u Kansarinu. Pa se stanovnici, dakle, ostrva spremili u mjestu, odnosno u gradu Hit, a sad je poslao Omeru ibn Hatabu pismo u kojem ga obještava kako se ponovo organizuju ove vojske pa mu je naredio da se postavi kao predvodnika vojske Omera ibn Malika, ibn Utbu, ibn Nofela, ibn Abdu Menafa. Pa je on krenuo prema Hitu sa onom što imao od vojnika od muslimana. A oni su napravili također oko sebe Hendek, dakle veliki kanal, a muslimani su se postavili oko toga kanala, odnosno e, napravili su blokadu da niko ne može onaj izaći, niti neko im može ući da im pomogne. Hars ibn Jezid, i zajedno sa Omerom ibn Alkom, dakle, krenuo na Hrkisu i na Hit. I kad su vidjeli, dakle, stanovnici Hrkisu i Hita da nemaju, dakle, onaj, da su u stanju, ponudili su muslimanima da, onaj, potpišu primjeri. Šta se desilo? Naime, Haris je napisao i poslao im poruku i kaže Pored toga hendeka iskopajte još jedan hendek i napravite, kaže, sve put kućite da bježite kroz zemlju nećemo, kaže, mi ćemo da potpišemo primjerje. I kad su vidjeli da su muslimani odlučili da neće moći niko od njih ostati. Ove godine u Rabiju Levelu, 16. godine, Omar ibn Hatab radijalahu anhu je naredio da se postavi kalendar, islamski kalendar. Ibn Kathir kaže u siri od Omera radijalahu anhu, spominje se, spominju se razlog zbog čega Naime, neki čovjek je došao, Omer radila anhu i požalio se na drugog čovjeka i rekao, ta i ta je bio obavezan da mi u mjesecu šabanu dadne dug. Kaže Omer, koji je mjesec Šabanu? Ovom kad je sad, prošle godine ili iduće godine, kaj ne znam. Kaže, Omeru je bilo krivo, pa je sakupio dakle, ugledne muslimane i one među njima koji su bili dakle, od, od, od toga onaj, posla, pa kaže, hoću da mi napišete kalendar da se riješe pitanja dugova. Sad zamislite, braću, ja ću samo malo da izletim sad iz istorije. Zamislite, draga braću, šta je bio razlog da postavi Omer onaj tarih, kalendar? Abdela, šta je bio razlog? Dugovi. Danas, ono što najviše zapanjuje u našom dru, našem društvu, ja govorim o muslimanima, ne govorim o ljudima, griješnicima, onima koji ne zanima vjera, nego onima koji se trebaju da boje Allaha. Dugovi, stalni dugovi. Allaha mi znao sam sjeti sa ljudima, nisam znao sam. Sjedio sam sa ljudima i kaže, vallahi, ne mogu više niko marke da posudim. Što? Došao mi je taj i taj fulan fulani, poznat u društvu, u Musalija, prvom safu, uzme mi kaj 25.000 maraka na određeni rok, mjesec, dva, tri, nebitno koliko. I prođe toliko kaj godina, koliko je prošlo, kaže mjeseci, nikad se neće da javi. Kaj to su moje pare. S drugim čovjekom sjedim, nikad nikoga nije vratio, svako je pomagao, posudi pa mu se vratio kaže, vallah, više ne mogu nikako god, kad dođe, ja mu 100 eura i halal ti kaže bilo. Ali ja više kad niko ne mogu posuđivati. Sa islamske strane to nije dobro. Jer je dug koji sadaka je 18 puta više. Ali, kad znaš da se u društvu toliko pojavilo bez obrazluka i neosjećaja, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj ko uzme dug i ne misli da ga vrati on je kao i kradljivac. Dakle, on krade, otimaš od čovjeka, lažiš mu jer ti si na osnovu laži do, došao do imetka. U najbolju ruku, kada od nekoga hoćeš da uzmeš pare, prvo što trebaš da uradiš, šta trebaš da kažeš sebi? Neću da uzmem drugo. Drugo, moraš znati imaš li ti neko pokriće, hoćeš nešto da uoči, hoćeš nešto uspjeti zaraditi. Ne možeš sad sebi reći, hoću ja da kupim, na primjer, auto od 50.000 maraka, da napravim kuću od 150.000 maraka, hajde ti hađe, hajde, meni napravi kuća, te platiti. A znadeš da ti je plata jedva 600 maraka. Pa godišnjem nivou to je 7000 maraka. Pa 20 godina trebate da isplatiš hađi i ostaće ti još, još toliko godina. Još 5 godina će trebati. To potpriviš ono 140.000. Pa 140.000, ali to ti je pod uslovom da šta? Da ne promijeniš ni jedan put, ni košlju, ni gaće, ni čarape, ni ništa, ništa i ne smiješ ni jesni pit. 20 godina ne smiješ jesni pit. Moraš da postigiš bolje od Davuda, ali i sva to vesela. Ljudi se, draga braćo, čuvajte se dugova. Čovjek, kad uđe u kabor, Allah mu oprašta grijeh kako Allah hoće. Osim čega? Osim duga. I zato, kod, dakle, kad najdeš na ovakve tekstove, vidiš koliko su oni davali pažnju tuđim haku. Šta kaže sa Bahudin Varupa je meni ostao 50.000 onaj maraka duža, ja mhala alt neću. A što ti treba neko dođe na džanazu, nek me Allah oprosti. Allaham, ja sam jedan rokovnik, Bacio sam ga. Kad sam imao peć na, onaj, na čvrsto gorivo, ja pregledam rokovnik, sve me boli. Pogledam 5000, 4000, 300 maraka. Ja, I nabrojim ja puno para. Meni ljudi duguju. Uzela mene muka, krenula mi nešto dozdo. To je problem. <laughs> Vjerujte da je problem. <laughs> Šta ću ja suhanala? Kažem ja ženi, rekao, žena, ja ovo ne mogu ponijeti. Što rekao, rastijevićem se srce na sto dijelova ja fina onaj rokovnik i u vatru. Zapamtio sam ja neki. A lebalo je više, jer rekao prije. A bilo mi je tiško. Allah mi često puta kaže, najteže mi je kad predam selam ovdje, pa vidim te ljude na desnoj i na lijevoj strane. On sa mnom u safu. A to je moje. Ja nisam otio niti u krug. Isto tako, trebaš se u životu truditi da svakom njegov hak eh, dadneš. Ima ovdje ljudi koji sa mnom radili. Ako kad iko ima, bude imao neke hakne kuperi prst, kaže Harmin, ti se Enver, ne imam tebi ništa. Ne kuperi prst, nek rekne Harmin mi je to i to duža. Zbog čega? Allaha mi, samo zato što se bojim da neću preseliti, da neće moja žena i moja djeca moći vratiti, da neće imati od čega na koji način, ja volim to riješiti odmah. Naprotiv, nekad ljudima isplatiš u naprijed, pa ti ljudi zafrkaju, neće završiti posao, ali ti njima nisi dužan, nego su oni tebi dužni. U jednom od slučajeva odem ja kod šeha Safeta da se savjetujem. Kajem šeha Safet, taj i taj delegat imam toliko i toliko dužan, šta ću? Je li u islamu dozvoljeno posjećivati ili nije? Kaže, nije. Nemojte ga posjećivati. Rekao, šta će šeha Safet? Rekao, pojde me iznutra. Kaže on mene, znate kako šeha Safet priča lijepo. Kaže, šeha Harmin, vjeruj mi, kaže, kad dođeš na sudnji dan. Pa ti, kaže, toliki sa svojih 115 kila popniješ mu se kaj na leđa. Pa te on ne bude mogo nositi pa ti kaže živ onaj moj hak. A onda kaže Allah hoće njega da otkupi. Musliman čovjek, safa. Pa kad dođe Allah njega da otkupi, pa te Allah tebi nudi, a Allah priča s tobom za njega. Pa se Allah zauzima za njega. Pa Allah kad spasi njega i spasi ka tebi, tebi kaže nagradi. Ja li šest safe dražim, ali ja sam rekopio dosta bez tih para. Herer je ubijen, halaz. Ja sam došao, zaključio sam u pravu si, ja ću tebi poslušati. Tražio sam savjet, čovjek me na savjetu. Allah i barek fiqh. Draga braći, čuvaj se tuđih hakova. Nemojte da vam ostaje u vašem zimetu, da ste nekom dužni. Nemojte da dođe sutra dan, da vam dođe ovaj petak, da vam prođe ovaj mjesec, decembar i tako dalje, a da znate da ima dugo da ih ne vrati. Zašto? Nikad ne znaš kad će melek smrti doći. Niko nas ne zna kad će umjeti. Poslanik sallallahu alaihi sallam nije znao, ko smo mi da znamo? Adem alaihi sallatu sallam, kad mi je došao melek smrti, šta je rekao? Imam ja još koliko? Imaš 60 godina, ne imaš 40 godina. Imaš ti imam kaj 40, kaj ne imaš. Dao si kaj svome sinu Daud. Dakle, džabi što je znao, ali je zaboravio. Ne zna niko. A ne znaš, brate, ni ti. Juče je šejih Pjesić poslao jednu sliku. Tri momka, momak u tešnju 18 godina preselio. Dakle, bolest. Preselio, Allah mu smano tala dao meleke smrti, došao i uzeo mu dušu. Zašto bi ti ili ja bili sačuvani od toga? Nismo imali na to. Ima li koji Ne ima niko ima na smrti. Kaže, pa je sakupio ljude, onda im je rekao da nađu način da se iznađe rješenje kako da se ljudima ograniče njihove dugove, odnosno da se postavi kalendar za dugove. Kaže, pa su predlagali da to radi kao što su radili Perzijanci sa svojim kraljevima, to jeste onaj po njihovim rođenjima ili njihovoj smrti. Kaže, Omer se to nije svidlo. Kaže, Bizantijici ili Rimljani su brojali od još od eh, onoga Aleksandra Makedonskog, kaže, opet im se nije svidjelo, kaže, hoćemo od dana, dana rođenja Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa su drugi rekli, hajmo to uraditi od onoga kada je dobio objavu, pa je Alija ibn Abi Talib, radi anhu arda, rekao, najbolje je da to pišemo od dana Hidže iz Mekije u Medinu, Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ništa eksplodirati, ja. Kaže Ali radi Anhu, ovo je, kažu, čitije i bolje poznato nego što je i rođenje Allahova poslanika sallallahu veselem ili njegovo primanje objavi, pa se, kaže, svidjelo i Omeru i ostalim ashabima, pa je Omer naredio da se postavi tarih, odnosno da se postavi kalendar od hijri Allahova poslanika sallallahu veselem i da se postavi taj trenutak, dakle, kao mjesec Muharrem. Jer, kaže, Malik Rahimahullah ta'ala, onako kako se prenosio Suhejlija drugih, da je prve godine u Rebiju Levelu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve došao u Medinu, to jest da je krenuo već onaj u Muharem. Pa se ovo računa kao mjesečeva ili hilalijska arapska godina. Onaj a ove 16. godine Ibn Kathir kaže preselila je Marija umu Ibrahim onaj e, žena Allahova poslanika sallallahu alejhi ve u mjesecu Muharemu, kao što prenosi Vakid ibn Hadžer. Pa je Omer kad je sakupio velik broj stanovnika Dini da se klanja dženaza, ona je klanjala se dženaza na bakijama. Ona je bila Marija Koptkinja, e, vladar onaj, Aleksandrije je poklonio Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, zvao se Džuređ ibn Mina, kod nas je to Đorđe ibn Mina, sin od Mine, Zajedno sa mnogo poklona Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam je prihvatio nju i prihvatio njenu sestru Širin. Njenu sestru je Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam darao Hasanu ibn Sabitu, ona je rodila mu sina Abdurrahmana ibn Hasana. Također, Mukauhis mu je darovao dvije sluškinje, još mimo ove dvije, koje su očinno služile Mariju i Širin njenu sestru i poklonio mu je još jednog slugu dječaka po, ismenu, po imenu uh, Mabur. Zatim je nastala 17. godina, također opet se počinje sa Muharremom, kada se Ad ibn Abi Bekas krenuo iz Medajna prema Kufi, jer su ashabi, ashabima je palo tež, pao im je težak život u Medajima, dakle onih sedam gradova u Perziji. Kaže do te mjeri da su im se boje na kožama, odnosno e, boja kože promijenila, tijela su im oslabila i nisu mogli da trpe mnoštvo muha niti njenu prašnu. Pa je sad napisao Omer, radi onaj pismu koje obavještava, ne mogu ostati ovdje, ne mogu da onaj ostane sa muslimanima. Kaže Omer, Arapi ne mogu živjeti gdje ne mogu biti deve. Dakle, Arapi ne mogu tu ostati. Kaže, pa je sad poslao Huzeifu ibn, ona, i Selmana ibn Zijada da traži muslimanima mjesto gdje će oni onaj se nastaniti. Kad su došli do Kufe, kad je vidjeli su da je zemlja joj plodna i da je crveni, crvena zemlja, kaže, pa im se svidjelo. A onda su oba dvojica proučili dovu i zamolili Allaha subhanahu wa ta'ala, moleći Allaha, dakle, njegovom vladovinu, onako koji stvorio i dani, noći, zemlja i nebesu i tako dalje, dakle, podoga dova ovdje se spominje, da učini ovu zemlju muslimanima onaj, e, beričetnu. Kaže sad, kad se preselio sa muslimanima u Kufu, kaže sad, postavite grance Kufe. A onda je rekao jednom od onih koji su bili najjači u zatezanju luka i strijele, kaže, okrijen se na četiri strane, para zapni strijelu, gdje strijela padne, tu ćemo, kaže onaj, da napravimo granice kufi dokle će ljude stanuju. Zbog čega? Zbog dometa je zana barka lafik. Jer nije mogla strijela dalje od zana. Dakle, to je bilo njihovo mjerilo. Molim. Pa je zbog dometa strijeli, a luk ne ide, luk ostane u ruci. Kaj <laughs> rešala? Kaže, zatim su sagradili svoje kuće od pruća, pa se onaj, naišao veliki požar, pa je sva kufa izgorila. A onda je Omer radio na, na, onaj, naredio da sagrade od čerpića. Ali im opet naredio da ne smije biti visoko. Jer Omer je došao i mjerio. On kaže, sve što može ruka da dohvati, dobro je. Sve što je preko ruke nije potrebno. Pa je sad naredio Ebu Hejađu da ljudima napravi puteve. Kaže, 20 metara su bile glavne ceste široke. E, 23, 11,5 metara obične lokalne ceste, a 3,5 metra sokakove. Zatim je, kaže, Sead napravio sebi palaču. I smetalo mu je što je bio u centru kufe i smetalo mu je galama ljudi. Pa je naredio da mu se naprave velika vrata da se zatvore. Kad je Omer ibn Hatab čuo da je ovaj sebi napravio vrate, da ne može da trpi ljude, poslao je Muhameda ibn Meslema. Ko je Muhammed ibn Meslema? Ja vas uvijek to pitam. Mohamed ibn Mesleme, jedan od diverzanata, kada je Allahom poslanik sallallahu alaihi rekao, Ka'b ibn Ešef, puno me puta uvrijedio. Kaže Mohamed ibn Mesleme, ja ću Allahom poslanić. Pa ušao i posjetio ga. Kaže, pa je Mohamed ibn Mesleme došao po naredbi Omera i kaže im Omer, kad uješ zapali vrata, nema skidanja, nema iskoristavanja, zapali ih. I on je došao odmah, nije se ni najavio sad, zapalio mu vrata. Kaže njemu sad, hoće da te nagrade dadne mi mirka, a meni kaže pare ne trebaju. Rekao ti, kaže Omer, nemoj da praviš više vrata i nemoj da se zatvaraš, imaš da kaže da narod slušaš. Dakle, moraš, ti još da budiš vladar, moraš i nemoj kaže da zabranjuješ nikome ljudi da ulazi kod tebe. Danas je kod nas protokol, danas je kod nas najava, danas kod nas obdela ne može ni sjelo bez obdela ovdje dođe na sjelo, jel tako? Protokol, a on je bio šta namjesnik halife, i nije imao pravo, nego je morao u svaka da, doba dana i noći da prihvati ono ko dođe sa onaj potrebom, o, bez obzira kako se to njemu svidjelo ili ne. Događaj Ebu Bedi i opkoljenje Himsa od strane e, Bizantijaca. Naime, Ibn Kathir ovdje navodi e, dakle, događaj da su Rimljani, Bizantijici, opkolili Ebu Bedu u Himsu. Pa je Ebu Bejde poslao po Halda da mu Halda dođe sa svojom vojskom iz Kansarina i napisao je također Omeru pismo. Ebu Bejde je pitao muslimane da li da se suprostavi Bizanticima, da izađe na bojno polje, da sa njima onaj, e, bori ili da ostane unutar utvrdama. Kaže, pa su se svi složili da ostane unutra osim Halda ibn Velid, da Halda ibn Velid kaže, mi trebamo, kaže, izaći, riješiti ovaj slučaj. Kaže, međutim, Ebu Bejde, nije poslušao Halda, nego je ostao unutra u, u Međutim, oni su bili sigurno unutra jedno vrijeme, ali Sad je već bio odredio Kaka ibn Amra da krene prema Himsu i da onaj sa svojom vojskom da onaj e, prekine ovu blokadu. Kaže, krenula je vojska pod vodstvom Haha ibn Amra sa 4000 vojnika prema Himsu. Omer je krenuo također iz Medine sam, halalte, sa svojom vojskom lično. Kad je došao do Džabije, a neki kažu do Sura, čuli su Rimljani, dakle čuli su Bizantijici, da je već pukla blokada iznutra, da je Kaha ibn Amr se približio, a da je Omer radijan lično krenuo da riješi ovo pitanje. Kaže, pa su odlučili da onaj napusti, da ne dođe do bitke i da se postigne ponovo primirje sa muslimanima. Nakon toga dolazi osvajanje takozvanog ostrava El Džaziri. Na ovaj grad je krenuo, odnosno na ovo mjesto je krenuo Iad ibn Ghanem, zajedno sa Ebu Musom Elešarijom, Omerom ibn Saadom, Ebu Vekvasom i, u to vrijeme Omer ibn Sa'ad je bio mali dječak. Sa njima je bio također Osman ibn Abi Al-As. Došli do mjesta Reha, pa stanovnici Rehe postigli, postigli sa njima dogovor da plaćaju džiziju, također stanovnici Harana, a zatim je Ebu Musa Elašari poslao također nesi, u Nasibijin. Omer ibn Sa'ad je krenuo na Resulain i krenuo lično on na Daru. Kaže, sva ovi, svi ovi gradovi su bili oslobođeni, onaj primirjem. Postiglo se primirje, nije došlo do bitke. Osim Armenije. Kod Armenije su muslimani već, dakle kad su došli do Armenije, predvodio vojsku Safan ibn Mu'atal, Sulemi. On je tu jedini poginuo ko šehid, a onda su onaj Ermenci, Ermence predali i postigli ugovor sa muslimanima o a, primjer. Abdullah ibn Abdullah ibn Hasan je krenuo pješke sve do Mosula, Pa je došao tamo i najavio, dakle sam lično krenuo pješke, nije imao konja, najavio da će on njegova vojska da onaj e, osvoje, dakle Mosul. Kaže, pa je došao kod njih postigao sa njima ugovor, odnosno dogovor o primir, primirju sa ovim nasivima i do rata također nije došlo. Zatim je Omer poslao uglednicima ili predvodnicima, predstavnicima od Arapa, od kršćana, pa im je samo rekao plate džiziju. Kažu oni, mi bi kaj nešto platili, a ne bi da se zove džizija. Kaže Omer, nemoj nas, kaže, sramot, Kaže, vi ste sami sebe osramotili. Vi ste kaj nju platili, ona se zove džizija kod nas, a vi kaj nazivate kaj god hoćete. Kaže, Kaže Ali ibn Abi Talib, zar im kaže, nije sahad uduplo, pa je nazvao sadaka. Sadaka znači davanje. Kaže Omer, nema kaže problema, nek dadnu duplo, pa nek naziva i kaže kako hoće. Kaže, pa su davali duplu, a opet je ostala džizija džiziju. Kaže Ibn Đarir, Omer je ove godine radi Anhu došao u Šam, došao je do Sura, po nekim predaja, kao što kaže Muhammed Ibn Isak, a Muhammed Ibn Isak, kad ga spomenem, samo da vam bude za informaciju više, onaj e, sira od Ibn Hišama je sva od predaja Mohameda Ibn Isaka. A vi ste primijetili da Ibn Kethir najviše citira koga? Sejfa Ibn Omera. A Sejf Ibn Omer je li bio povjerljiv ili nije? Nije bio povjerljiv. Kaže Sejf, došao je do Džabije. Neki kažu da je poznatije da je došao do mjesta Sura. Tamo se susreo sa svojim dakle, pristanicima, Ebu Bejdom, Jezdom, Jebi Sufijanom, Haldom, Ibn Velidom, pa su ga ono obavijestili da je kuga već zavladala šamom. Kaže, pa je Omer pitao muhađira Sarije, onda je došao do razilaženja. Neki su rekli, ti si, kaže, došao od neke stvari, nemoj se vraćati. Drugi su rekli, ne, smatramo, smatramo da nema potrebe da riskiraš sebe i ashabe Allaha poslanika sallallahu sallam sa kugom. Kaže, Omer je naredio već sutradan ljudima da se vrate, pa je Bubejde rekao, Omere, bježiš od Allahova kadera. Kaže, bježim od Allahova kadera, Allahovom kaderu. Kod imama Buharije, kao što kaže Abdurrahman ibn Auf, jedno vrijeme nije bio tu među njima, kada je, kad je došao, kaže on, imam znanje o tome, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alejhi da kaže: Ako čujete da se kuga pojavila u jednoj zemlji, nemojte ulaziti ako niste unutra. Ako se kuga pojavi u onoj zemlji gdje ste vi, nemojte kaže izlaziti iz te zemlji. Kaže, pa je Omer se zahvalio Allahu te bareke ve ta'ala, pa se onda, kaže, vratio sa ljudima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, kuga je nečist ili ostatak kazni od prethodnih naroda koji su bili prije vas. Ako se, kaže, pojavi, nemojte, kaže, izlaziti bježeći od nje. Ako čujete za nju u zemlji gdje ste, nemojte, kaže, iz nje izlaziti. Imam, imam Ahmed bilježi ovaj hadis od Saida ibn Musaiba. Kaže Sejf ibn Omer, kuga se pojavila u Šamu, u Muharremu ove godine. Međutim, kaže Ibn Kethir, e, Sejf ibn Omer je pomiješao između kuge Amuasa i ove kuge koja je, dakle, prethodila njoj, Allah najbolje zna. Kaže Sejf ibn Omer, Emirul Muminin Omer je bio odlučio da posjeti sve gradove, onaj, svoje namjesnike. Pa su ashabi razišli govoreći mu trebaš početi sa Irakom, neki su govori trebaš početi sa, sa Šamom, a on je krenuo prema Šamu da podijeli miraz. Kaže Ibn Ketir, ovo je jedna druga greška od Sejfa Ibn Omera, jer je Omer došao da podijeli miraz nakon što se završila kuga, jer je puno muslimana umrlo i nisu znali ko koga nasljeđuje i kako će podijeliti. Pa je Omer došao da im lično kaže, to je nakon dvije godine od ovog događaja, da im kaže kako će se podijeliti onaj e, miraz među muslimanima. Muhammed ibn Ishaq Muhammed ibn Ishak prenosi od Šuabe, od Muhtara ibn Abdullah al-Beđelija, od tako je Tarika ibn Šihab al-Beđelija, kaže, došli smo kod Ebu Muse, a on je sjedio u svojoj kući u Kufi. Kaže, htjeli smo da nam nešto priča, pa smo sjeli oko njega. Kaže, nije bilo ni u jednoj kući, a da nije ova bolest pogodila nekoga od, onaj, e, iz te porodice, iz te kući. Kaže, bilo bi dobro da izađete iz ovoga naselja i da se podignete na uzdignuta mjesta. Ne bi li, kaže, ova je bela i ova ne da će vas napustila. Naime, ashabi su, dakle, neki od ashaba su se onaj, e, zadesili na tom mjestu, između ostalog, kao što Muhammed ibn Isa kaže, kad je Bubejde bio onaj, e, obolio od kugi, preselio, ostavio je Muaza ibn Džebela iza sebe kao namjesnika. Pa je, kaže, Muaz ibn Džebel onaj, održao jedan govor, rekao o ljudi, ovaka je bolest, je Allahova milost prema vama, ovo ovaj je kaj doa vašeg poslanika i ovo je smrt dobrih, kaže, ljudi prije vas. Kaže, Muaz moli Allaha da Allah subhanahu wa ta'ala ne uskrati njegovoj porodici njihovu sreću. Kaže, pa se razbolio njegov sin Abdurrahman i umro. A onda je, kaže, nakon njega umro i Muaz ibn Džebel. Zatim je Amr ibn As naslijedio njega kao onaj emir ili vođa. Pa Amr ibn As također razbolio i on je umro. Pa je se onaj, nakon njega je došla Ebu Vajl el Huzeli. Kaže Imr Ab, Amr ibn As, ova, kaže, bolest se širi poput vatre. Idite, kaže, u brda, zaštite se od nje. Kaže Ebu Vajl el Huzeli, lažeš tako me Allaha, bio sam sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi a ti si, kaže, gori od ovog mog magarca. Kaže njemu, tako me Allah, neće ti kaže, ništa odgovoriti, ali vidjet ćeš kaže, šta će Allah dati. Kaže, zatim je izašao, <clears throat> izašao je zajedno sa muslimanima, pa su pobjegli u brda, a onda je kuge nestalo. Jer kuga je šta? Bila u, u dolinama. A vjetar je već onaj, e, odnosno čiji zrak im je pasao. Kaže, kad je došla ova vijest do Omera ibn Hataba radi lanhu, kako su presele Ebu Bejde i onaj, jezid ibn Sufjane, onaj bilo mu je drago i zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala što je spasio ostatak muslimana. Kaže Seif ibn Omer, jel, e, Seif, kuga se Imuva su pojavila dva puta. Međutim, ono što je tačno poznato da kuga Imuasa je bila onaj, dakle poznata jedan put, da je ubila, odnosno da je odnijela živote mnogim, mnogim muslimanima, između ostalog što sam malo prije spomenuo, od njih i onaj e, ashabi. Ova kuga je zavladala 17. godine i kad je Omer odlučio da krene iz Medine u Zulahidžetu, obratio se ljudima, zahvalio se Allahu, pohvalio ga. A onda je opomenuo sa blagodatima koji, u kojima živi i onda je nastupio namaz, kaže, pa je Bilal zaučio Ezan i kaže, niko nije ostao da nije zaplako, plako je svako dok mu se brada nije nakvasila. I oni koji nisu znali zbog čega plaču kad je plakal se ono jer, se, jer je Bilal posjetio na Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem. Imamo vremena, ali ćemo nastaviti. Još pet minuta. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد جزاكم الله خير الجزاء كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي